الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد danas ćemo se inša Allah ta'ala družiti sa surom Šerh ili kao što mi to u Bosni kažemo sura Ilam Nešas Leke Sadrak znači danas ćemo inša Allah komentarisati ovu suru pokušati jer približiti njena značenja sebi, tako da čovjek zna što mu Allah subhanahu wa ta'ala poručuje kada tu suru e, uči u namazu. Vrlo bitno je da svaki čovjek koji ne poznaje arabski jezik, koji ne poznaje i ne razumije direktne poruke iz arabskog jezika, da čita prevod barem onih sura koji uči u namazu, da bi mogao biti koliko toliko skrušen u namazu. Jer, draga moja braćo, Znači, insan koji klanja deset minuta, Allah subhanahu wa ta'ala mu namaza upiše onoliko koliko je bio u njemu sklušen. Ako je to bila minuta, dobije minuta od namaza. Oni ih devet mala ne priznaje. Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, čovjek klanja namaz, a Allah mu namaza upiše pola, trećinu, četvrtinu, sve dok nije rekao desetinu, sallallahu alaihi wa sallam. Znači, koliko si u namazu prisutan svojim razumom, koliko razmišljaš o onome što učiš, toliko čovjek ima nagradu od Allah subhanahu wa ta'ala. I to je opšte pravilo namaza, bilo to farz, bilo to na fila. Nema izuzetaka. Zato vas sada savjetujem, pošto neće biti tu kada to bude, za Ramazan, klanate namaz od kojeg će vam Allah subhanahu wa ta'ala opisati barem minutu. Jer u nekim našim džamijama ljudi klanjaju po pola sata, Allah im upiš ništa. Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallame, čovjek koji ne ispravi svoja leđa poslije rukua, Allah mu ne, upiš, ne priznaje taj rekiat. Čovjek koji ne ispravi svoja leđa poslije rukua, Allah mu ne priznaje taj rekiat. Što znači ne priznaje mu taj namaz. Što je slučaj kod nas sa travijama, gdje ljudi pokušavaju da što brže obave namaz i tako završe sa e, tom vjerskom obavezom. Ovo je suri koja je objavljena u Mekki kao što to prenosi Abdullah ibn Abbas i Aisha radijallahu anhuma, koji kažu e, da ova sura objavna u Mekki. Kada je sura šerh objavna u Mekki, Abdullah ibn Abbas i Aisha su bila djeca. Možda Abdullah ibn Abbas, da kaže, možda imao neki dvije, tri godine kao i Aisha. Kako oni znaju da je ova sura objavljena u Mekki? To govori da su ashab poslanika, ali i koji su živjeli u Medini, poslije hijdže učili i podučavali mađe ashabe. Zato mnoge, mnoge izveke i mnogo znanje koje je Abdullah ibn Abbas uzeo, e, većina tog znanja je od ashaba poslanika alaih sallam. Ne direktno od poslanika sallallahu alaih Jer mnogi hadise, a iša radijallahu anha prenosi prvi hadis koji imam Buharija navodi u poglavu objavi, kako je poslanik sallallahu alaih sallam primio objavu, a iša radijallahu anha nije tada bila da kažem, punoljetna nije razlikovala da može da zna kako je poslanik koji sam dolazio objava i nije bila njegova žena. Nego je to čula od drugih ashaba, od drugih ljudi koji su to e, čuli. Zato je vrlo bitno da čovjek e, zna da ashabi poslanika alaih salam su jedni drugi učili. Oni su znači jedni drugi učili. Nama je također bitno da njihovo znanje smatramo važnim. Jer neki ljudi danas, nažalost, omalovažavaju znanje ashaba poslanika ali i I kažu, oni su znali za svoje doba, mi trebamo u lemu za današnje doba. Što je vrlo opasno rečenica. Nikada ne možeš razumjeti Kur'an u celosti, ako istučiš mišljena ashaba poslanika sallallahu alaihi sallam, koji su bili na mjestima na kojima je Allah odadio Kur'an. Al i kažu ovu suru je Allah objavio ovdje. Na ovom, ovom ajetom se misli na ovo i tako dalje. Tako da ljudi koji pozivaju takvim stvarima, pozivaju vrlo e, opasnoj stvari. Mi smo govorili u suri Ad-Duha, kada Allah subhanahu wa ta'ala svom poslaniku, ali sam nabodi neke od blagodati koje mi podario. Sura Enširah je potom pitanju ista kao sura Ad-Duha. Allah subhanahu wa ta'ala i dalje u suri Enširah E, navodi poslaniku sallallahu alejhi ve selleme svoje blagodati koje mu podari, pa mu kaže Elem nashrah leke sadrak e, Zar grudi tvoje nismo prostanim učinili? Ovo je pitanje koje je Tefsira zove potvrdno pitanje. Potvrdno pitanje. E, šta je to potvrdno pitanje? Potvrdno pitanje je pitanje u kojem kada čovjek nešto pita, a tim pitanjem to isto potvrđuje kao kada, na primjer, neko e, kaže svom djetetu, nemoj izlaziti iz kuće bez moje dozvole. I djete izađe. I otac dođe kući i sazna to i kaže mu, zar ti nisam rekao da ne izlaziš? Pita ga. A da li ga pita što ne zna, ili ga pita što želi da kaže, ja sam tebi rekao da ne izlaziš. Kao da mu kaže, ja sam tebi rekao da ne izlaziš. Zašto si izašao? Allah subhanahu wa ta'ala se ovim početnim pitanjem obraća poslaniku sallallahu alaihi e, sallam. Poslanik sallallahu alaihi sallam je često pitao ashabe i koristio je pitanje u pedagoške svrhe. Poznat je hadis poslanika sallallahu alaihi sallam. kada je poslanik sallallahu alaihi sallam e, pitao ashabe da li znate šta je Allahov hak da li znate šta je Allahov hak prema ljudima šta je hak ljudi kod Allaha Pa su rekli Allah, poslanik, najbolje znaju. Če znači, poslanik je sam nije njih pitao što ne zna. Da je koristio pitanje na način da privuče njihovu pažnju. To je bio cilj i svrha pitanja. Nekada bi poslanik Ali Selam pitao ashabe ono što ne zna, ali to je bilo stiktno vezano za dunjalu. Nikada poslanik Ali Selam ne može da pita nekog od ljudi nešto vezano za vjeru. Jer je on taj koji dostavlja vjeru. Ali kad se radi kada se radi o dunjaločkim stvarima, onda poslanik sallallahu alejhi sa vasena možda upita sahabe kako se zove mjesto. Kad došao u Medinu, nije znao, pita. Što to ukazuje kada poslanik alaih salam pita nešto vezano za dunjaluk, to da ga braće ukazuje da poslanik alaih salam nije poznavao gajb. Poslanik alaih salam nije poznavao gajb. I Allah subhanahu wa ta'ala mu u Kur'anu rekao da kaže ljudima kul inni la alamul gajbe. Reci, ja gajb ne poznajem. Zašto danas neko mora da kaže da poznaje gajb? Zato što postoje ljudi u islamskom svijetu koji za tebe kažu da poznaju gajb. Kod nas u ženici postoje ljudi koji kažu za sebe da poznaju gajb. Koji za sebe kažu da su postepeno preko svog dede, zatim babe ušli u svijet gajba. Što je vrlo opasna riječ. Svaki insan koji za sebe kaže da zna gajb, taj čovjek je kafir. To Allah subhanahu wa ta'ala. Poriče Kur'an, Allah kaže u Kur'anu kul la ya'lamul ghaiba illa Allah. Ne zna gajb niko drugi do Allah. On kaže znam ja. Sa insan koji utjeriva Allaha u zato je iz vjeru. Došlo je vrijeme kada danas čovjek mora da opće poznate stvari napominje. Jer dolaze ljudi koji se pod e, pitanjem i plaštom vilajeta i ostali stvari prizivaju i pozivaju na stvari slične ovih. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala poslaniku alaihi salam, elem nešrah leke sadrek, zar grudi tvoji, tvoje nismo prostanim učinili, znači značenje ajta, nismo grudi tvoji, tvoje prostanim učinili. To je značenje ajta. Pitanje, znači posebno pitanje, kao da mu Allah rekao, ja sam tvoje grudi prostanim učinio. Islamsko lema kada je e, komentirala ovaj dio, ovaj ajta sure šerh, kažu da se pod ovim misli na sljedeće. Jedan dio učenjaka kaže da se misli na vjerovijesništvo. Kaže Allah je poslanikova prsa prostanim učinio da može da mogu njegova prsa da prihvate misiju vjerovijesništva. Jer običan čovjek bez pomoći Allaha ne može biti vjerovijesnik. Ne može izdržati sve što od njega vjerovijesništvo zahtijeva. Zato je Allah subhanahu wa ta'ala učinio prsa poslanika ili sedam prostanim da može podnijeti sve ono što će ga zadesiti na putu širina islama. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Inna nahnu nazzalna alike il-Qur'ane tenzila. Mi smo ti doista spustili Kur'an, pa kaže poslanik sallallahu alejhi "Fasbir li hakmi ratik. Strpi se. Strpi se kada je dođe odredba gospodara svog. Kaže mu, ja sam ti podario Kur'an što je blagodat, a posle mu kaže, strpi se na tu blagodat. Čovjek se inače strpljuje, treba biti strpljiv kada se radi o teškoći i nevoljama, a ne o blagodatima. Ali Kur'an kao blagodat koje prihvati, to je blagodat koja za sobom vuče teške posljedice. Zato Allah kaže poslaniku strpi se. Ne kaže mu raduj se. Ne kaže strpi se. I kaže mu drugom ajetu Inna se nulki alejke qawlan thaqila mi ćemo tebi objaviti težak govor. Težak govor. To je bilo prvo mišljenje učenjaka. Drugo mišljenje kažu da, je, da se ovdje misli da je Allah subhanahu ta'ala učinio od prsta poslanika i sadam širokim da mogu, da njegova prsa mogu da prihvate znanje koje će mu Allah subhanahu ta'ala podariti i koje treba da dostavi e, ljudima. E, treći dio učenjaka kaže, misli se na podnošenje stvari kojima će nevjernici iskušati poslanika Ali Selam. Podnošenje iskušenja kojima će poslanik Ali Selam biti iskušan. Kad god, draga braća, budete čitali tesiru i najidete da Olema ovako navodi možda je ovo, možda je ovo, možda je ono, kažu mu Fesir, sve to je tačno. Sve to je tačno, jer ništa od toga nije kontradiktorno. Ništa od toga nije kontradiktorno. Kada Allah subhanahu wa ta'ala kaže ovako ajet, mi smo tebi tvoja prsta prostanim učinili, pa čovjek kaže misli se na ovo, jedan kaže misli se na ovo, ti stvari nisu kontradiktorne. Jer možda, Allah subhanahu wa ta'ala možda je poslaniku ali selam učinio prsta prostanim za sve te stvari zajedno. Pa je nekom učenjaka došla, došla do, ovog, do ove spoznaje, drugi do ove spoznaje, tako da su sve te spoznaje zajedno tačne jer nisu nisu kontra, kontradiktorni. Abdullah ibn Abbas kaže da se pod e, prostanim prsima misli na dan kada je, kada je poslanik Islam bio dijete i kada mu je Žibril a.s. kod Halime i Sadije, njegove dojilje, došao i očistio srce. I njegova prsa otvorio. Abdullah ibn Abbas kaže ovim sa ajetom, mislim na taj događaj, I još jedan put je Džibril očistio srce poslanika, srce poslanika je selam, a to je bilo noći kada je trebao da ide na Isra i Mirađ. Prije Isra i Mirađ, poslan, e, Džibril je selam i očistio srce poslanika, sallallahu selam, Abdullah ibn Abbas kaže da se ovom ajet, ovim ajetom misli na to čišćenje srca poslanika, sallallahu alaihi wasallam. U drugom ajetu kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ i grijeh tvoj s tebe skinuli. Riječ u vizir na arabskom označava grijeh. Riječ u vizir na arabskom označava grijeh. Kakav grijeh je imao poslanik Ali Isalam? Prvo, nijedan vjerovijesnik ne može počiniti veliki grijeh. Nijedan vjerovijesnik ne može počiniti velike grijehe. Allah subhanahu wa ta'ala štiti sve poslanike. Čak i kad su djeca, dok ne postanu poslanici, oni su zaštićeni. Ne mogu počiniti velike grijehe koji je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. I mi znamo da poslanik alaih selam bio zaštićen u svojoj mladosti od velikih grijeha. I u siri se spominju događaji koji to, koji to potvrđuju. Kažu Lema, pod grijehom poslanika se misli da urade stvar, a postoji stvar bolja od te. Poslanik alaih selam je poslije bitke na Bedru zarobio 70 mušnika. Jedan dio ashaba ko sam nikoj sram govori da, da ih pobije sve. Od njih je bio Omer. Drugi dio ashaba je govorio poslaniku alaih selam da ih otkupi, da traži otkuprinu od njih, da ih ne pobije. I poslanik alaih selam je prihvatio drugo mišljenje koje je zastupao to hođe Bekr. Kada je poslanik alaih selam uzeo otkupninu i pustio te mušrike, Allah subhanahu ta'ga ukorio. Ukorio potvrđujući da je mišljenje Omara bilo bolje da se ti ljudi pobiju. Znači u ovom slučaju poslanik kada je sajma uradio stvar koja je dobra, ali bila je bolja od njih. Kada se kaže grijeh poslanika, misli se na, na ovakve situacije kada poslanik uradi nešto, a mogu je uraditi bolje od toga. Također sam učenjaci kažu da je grije grije se razlikuje od osobe. Grije i veličina grijeha se razlikuje od osobe. Kako to? dvije osobe urade isti grijeh, Allah kazni prvu više od druge. I svoje pravednosti. I pravednosti Allah subhanahu wa ta'ala je da isti grijeh, primjer radi, da kažemo, e, čine neki haram, kao što je kamat. Jedu kamat. Dva insana uzeli isti kredit, kamatni, istu količinu novca prvi je više grešni od drugog. Kažu učenjaci, zašto? Zato što je prvi bio učenjak, a drugi neznalica. I sve što je čovjek bliži Allahu, njegovi su mali grijesi kao veliki ono koji je dalje od Allaha. Zato kažu, mali grijeh od velike osobe je veliki grijeh. Mali grijeh od velike osobe je veliki grijeh. Je kao veliki grijeh od osobe koja nije toliko učena. Zato kada poslanik uradi mali grije, a on je kod Allaha subhanahu wa ta'ala velika osoba, to se smatra velikim grijem. Kod nas, kod nas u ljudi je tako isto. Kada imamo dva, prijatelj, imamo dva čovjeka, jedan ti je prijatelj, drugi ti nije prijatelj. Pa ti jedan nešto ružno kaže koji ti nije prijatelj, to se ne naljuci. A kada mu to kaže njegov prijatelj koji mu je bliži, čovjeku to bude teže. Čovjeku bude teže jer je sa tim čovjekom bliži. Od, tako da kažemo, mali grijeha koje je poslanik kada je sada počinio je događaj sa Abdullahom ibn Umi Mektumom, čovjekom koji je bio mojezin poslanika kada je sada, koji je u Mekhi, dolazio poslanik kada je sada da čuje od njega Kur'an, da ga poduči poslanik kada je sada vjeri. Ali poslanik kada je sada jedne prilike bio obuzet jednim e, uglednim čovjekom iz plemena Kurejšu. Pa kad došao Abdullah ibn Umi umm- Mektum, poslanik je samo krenuo glavu od njega. I namrgodio se. Što došao baš u tom momentu. Pa je Allah se vam kao objavio suru Abese, rekao mu Abese, evo se, vala. Korio ga, kaže, namrgodio se i okrenuo se. Kako je poslanik je selam? Enđajahu l'a'ma, zbog toga što mu je došao svijepac, Oma je drike lallahu je zeka, A šta ti znaš, možda on se očisti i prihvati uputu. Se znači, Allah subhanahu wa ta'ala kori poslanika i samo majetima, o majetima, zato što je poslanika i samo krenuo glavu čovjeka koji mu je došao tražiti istinu, a išao za osobom koja je odbijala istinu. Znači, to su ti, tako da kažemo, mali grijesi koji, na koji se misli u ovom, u ovom ajetu. Postoje mišljenje također će nekako koji kažu da je poslanik alaih selam, kao što smo rekli u suri Ad-Duha, nije poznavao šarijat do svoje 40. godine nije poznavao ni jedan propis šarijeta do sve 40. godine dok nije postao vjerovjesnik. Prvi 40 godina svog života poslanik Alejhiselam nije probao ibadat. Jedan dio čovjeka kaže, misli se u ovom ajetu kad se kaže na grijeh poslanika Alejhiselam, da je poslanik Alejhiselam smatrao to grijehom i bilo mu je teško što je 40 godina svog života proveo u nepokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. U neizvršavanju njegovih naredbi. Iako nije poznavao te naredbe poslanika Alejhiselam, ali mu je bilo žao vremena koji je proveo a nije ga iskoristio i badetu Allah subhanahu wa ta'ala. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ i mi smo ti tvoj grije s tebe skinuli u ovom ajetu također ima korist da jedini ko oprašta grijehe Allah jedini ko može da skine grijehe čovjeku je Allah subhanahu wa ta'ala i niko drugi S ovim također, draga moja braćo, se može uzeti, ovo se može uzeti kao dokaz protiv oni koji idu nekome da za njih tražite obu, a neće sami za sebe tražite obu. Ja poznajem ljudi iz Bosne koji idu svake godine u Kipar, da za njih jedan čovjek tam moli Allah subhanahu wa ta'ala da oprosti im njihove bije. To sliči onom, onom što radi kršćani kod nas kad odu na ispovist. I među Allaha i njegovog groba nema veze. Nema veze Čovjek se direktno obraća svom gospodaru. Direktno od njega traži da mu oprosti. Kaže Allah u Kur'anu وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي fa inni qarib kada te moji robovi za mene pitaju ja sam blizu u svim drugim ajetima u većini drugih ajeta u Kur'anu Allah kada kaže poslaniku kada te nešto pitaju ti im reci ovdje Allah nije rekao reci kaže, kad te moji robovi za mene pita, ja sam blizu. I rekao, reci im, ja sam blizu. Da ljudi ne bi pomislili da je poslanik veza između Allaha i njih. Evo kaže, kad te budu pitali za mene, ja sam odmah blizu. Ne treba da tebi se obraćaju, nego de, de, mogu da se odmah obrate direktno meni. I to je pravilo i temelj naše vjere. Zato otošti svoj metak na tak, takve, takve stvari, odlazak kipa do druga mjesta, gdje će nekakav šejh da te moliti, je pogrešno. Lijepo je da čovjek uputi dobu za svog brata, da traže njega da se oprosti njegove grijesi, a da ti za sebe ne tražiš te obu. I ne misliš da te primjena dok ne odeš kod tog čovjeka, to je suprotno sunetu poslanika sallallahu alejhi ve i vjeri islam. Alladhi anqada dhahrake koji je tvoja pleća tištio. Kažu, ovo je jedna slikovita, slikovit e, opis bola koji je poslanika je sve od tog grija. Kaj grije? Allah subhanahu wa ta'ala ga prikazuje kao jedan breme, jedan teret koji se nalazi na leđima poslanika ali selam i leđa poslanika ali selam su kažem škripala i tištila od tog tereta koji je na njega natovaren od veličine tog grijeha. Mi znamo kad neko ima nek, prije nekako hajvanče, pa na njega natovari puno robe, pa kad hajvanče krene roba se, pomjeraj i čuje se jedan škripa. Na tu štipu se misli o majetu. Samo je Allah subhanahu wa ta'ala ovdje umjesto tog tereta poredio grije i veličinu grijeha koji je poslanik Ali sada osjećao kod sebe. Kaže Allah, ja sam ti uprostio grije koji ti je, zbog koji svoja leđa ti ištila, pustila taj, taj zvuk. Vijednik mora da osjeti veličinu svojih grijeha. Allah subhanahu wa ta'ala u svak, srcu svakog čovjeka podari, stavio alarm prema haramu. Kada vijednik ugleda haram, upali se alarm i kaže mu haram. Ali kada čovjek svaki dan radi taj grijeh, taj on crkne. Ne radi. Dok ima ljudi po ulicama gledaju sve i svašta i uopšte ništa ne osjeća. A ima ljudi kada ugleda tako nešto okreni glavu i kaže stakvu. A ima ljudi koji idu putem pa vide neku osobu i kažu Estagfirullah Pa kaže mu Bajl do njega šta je bilo, kaže vidit ću. Pa se ovaj okrene vidi on haram jedan izgled. Znači čovjek vjernik mora da osjeća bol u svojim prstima. Imam Ahmed kaže kada bi grijesi imali kažem smrad, niko ne bi mogao ni sa kim sjediti. Kada bi grijesi imali svoj smrad, svoj miris, kažem smrad, niko ne bi mogao ni sa kim sjediti. Najgori grijesi su, draga moja braćo, grijesi u tajnosti. Ima ljudi koji su u javnosti bogobojazni, skrušeni, a kada se osame sami, urade sve što je haram. To su najgori grijesi koje čovjek može počiniti. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ alladhi anqadha dhahrak. Allah subhanahu wa ta'ala ne daje poslaniku alejhi salam samo prosti ovaj grijeh ovdje, nego su poslanicu alejhi salam počinili svi njegovi grijesi koji je počinio prije i koji će počiniti u budućnosti dok je bio živ. U suri Fath kaže Allah subhanahu wa ta'ala poslaniku alejhi salam li yaghfir lak Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Da pa Allah oprosti ono što je prije što se počinio od griha prije i što ćeš počiniti u budućnosti. Znači svi grijesi su poslaniku sallallahu alaihi wa sallame oprošteni. Također ne postoji insan koji može za sebe da zna na donjalku da mu je Allah subhanahu wa ta'ala oprostio grijeh. To je vrlo bitno. Jer neki ljudi za sebe kažu da im je Allah oprostio da su dostigli stepen da više ne moraju da klanjaju, da poste, da išta radi, kaže meni Allah, Allah samo zadovoljan. To je mi ljudi na dunjalku ne možemo znati. Zato to je laž kojim se neki ljudi koriste. U četvrtom ajetu kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ i spomen na tebe visoko uzdigli. Allah subhanahu wa ta'ala je poslaniku alaih salam podario spomen kakav nije podario nikome na dunjalu. Ne postoji čovjek od Adama do danas, niti će postati insan do sudnjeg dana da bude spominjan onoliko koliko je spominjan poslanik sallallahu alaihi Svake minute se ezan čuje sa munare i spominje se ime poslanika sallallahu alejhi ve ezan. U namazu ne možeš klanjati da ne spomeneš Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Khatib na minberi. U Kur'anu Kerimu Allah subhanahu wa ta'ala je ga spomen poslanika sallallahu alejhi ve pa na puno mjesta kaže Reci, budite pokorni Allahu i poslaniku njegovom. Kada spomene sebe, spomene i svog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. I to je jedna od blagodati koje je Allah podario poslaniku alaih sallam da mu je uzigao njegov spomin među e, ljudima koji su živjeli sa njim i poslije njega. Zato danas ima ljudi koji vole poslanika sallallahu alaihi wa sallam iako ga nisu nikada vidjeli više nego svoje roditelje i sami sebe. To je naša vjera. To je naša vjera. Čovjek je dužan da voli poslanika sallallahu alaihi wa sallam više od svojih roditelja i više od samog, samog sebe. fa inna ma al usri yusran inna ma al usri yusran sa teškoćom ili tegobom dolazi olakšica doista sa teškoćom dolazi olakšica e, e, malo ćemo sad se pozabaviti jednu minutu samo arapskim jezikom da bi shvatili e, e značenje ovog ajeta u arapskom jeziku, da ga moja braćo e, uđe smo jednu poznatu riječ kao što je mesčid, džamija mesčid u arapskom jeziku je riječ koja može doći u dva oblika. Prvi oblik je da bude određena i drugi oblik je da bude neodređena. Određena bude, ako sa njom jednom primjera određenosti riječi je da bude e, ispred nije prefiks L. Da kažemo L mesti. U tom slučaju je ta riječ određena. Ako nema tog prefiksa, ta riječ je neodređena. Zato, na primjer, kada nekom kažem, bio sam u el mesridu, on mora da zna o kojoj džami ja govorim. A kad mu kažem bio sam u mesridu, on ne zna o kojoj džami ja govorim. I to je vrijednost to el na početku riječi. Če određuje riječ, kada je određena poznaje onaj ko priča sa, sa kim priča, kada je neodređena poznaje samo jedno drugi je ne poznaje. Po ajetu onda Allah kaže inne me'al osri yusra. Fe inne me'al osri yusra. Riječ el osr ovdje je došla određena, el usr. A riječ jusr je došla neodređena. Usr na arabskom znači teškoća, tegoba, nevolja. A jusr znači olakšica. Kada je Allah u drugom ajetu rekao inna ma'al usri yusra, opet je došla riječ usr određena, a riječ jusr neodređena. E, učenjaci arabskog jezika kažu da se u prvom slučaju riječi al usr misli na, drugi, na, na drugu riječ. Znači prva riječ al usr i druga riječ el usr jedna ta ista. Nema nikakve razlike. Dok riječ yusr je došla neodređena i zato se razlikuju. Znači imaju, imamo u ajetu dva yusra i jedan usr koji se ponovio. kada je samo u tome kaže hadisu len jaglibe usrun yusrein. Len jaglibe usrun yusrein neće jedan usr, jedna teškoća, kaže poslanika i sedam, pobijediti dvije olačice. Ja, ja mislim da, da, da pokušao sam da objasnim kako, kako je poslanik kada je selam u Mahadisu rekao dvije olakšice, kada se aj spominju dva, dvije teškoće i dvije olakšice. Žela kaže, koliko god da je teškoća teška, mora biti izlaz iz nje. Koliko god da je noć duga, mora zora doći. Može se odužiti, ali izlaz mora doći nikada ne može stalno e, biti e, teškoća. U ovom ajetu, kao da Allah posle Nikola Sram kaže, a sura je objavljena gdje se? U Mekke. u Mekke je sura objavljena, u Mekke poslanik Ali Sram bio potlačen. Bio potlačen. Bio u teškom stanju. Allah mu kaže, koliko god je to tvoje stanje teško, doće izlaz. Poslanik Ali Sram je doživio taj, tu olaš, taj izlaz, tako što je e, otišao u Medinu, uspostavio islamsku državu, zatim osvojio Meku, proširio islam na čitavom Arabskom poluostavu. Poslije njegove smrti, ta, ta izlaz i ta, ta je blagodat koji Allah podario, poslije njegove islam se još više proširio. Znači ovdje ovom ajet, ovom dva ajeta, kao da Allah želi poslije njegove islam da olakša. Da mu kaže, strpi se, izlaz se dotiče. Draga moja braćo, znate li kada je Allah pomagao poslanike? Kada u, u, u, dođe pomoć? Znači, poslanik kada je sedeo meki i muče ih, muče ih mušnici. Kada je poslanik kada je selam, deder Allahu sklonio. Je tako bilo? Nije. Pomoć je dolazila u momentu u momentu kada se i poslanik izgubi nadu Allah sa Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, hatta je kula rasulu وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَا نَصْرُ اللَّهِ Sve dok ne dođe stanje u kojem poslanik i vjernici ne kažu pa kad će više Allahova pomoć. Kaže Allah, ela inne nasralahi qanim. Allahova pomoć je blizu. Ali mora stanje da dođe do ovog momenta. Da bude toliko teško se više ne može izdržati, tada Allah kaže, evo je pomoć. Če znači, Allah subhanahu wa ta'ala ne, šalje pomoć kada samo mala ne nevoda zavisi umet. Nego mora da dođe situacija jako teška da bi Allah subhanahu wa ta'ala pomogao umet. I to je iskušenje da Allah subhanahu wa ta'ala koji mi je poslanike i one ljude koji su bili sa njim i to je sunnet Allaha do sunnet Allaha. Znači mora tako stanje doći. U suri Yusuf kaže Allah Hatta i da stej eser rusul. Kaže čak su poslanici izgubili nas. وَظَنُّوا ennahum kad kudibu. I pomislili su da će biti uterani u laž od ljudi. Da će, oni znaju da su poslanici, A tako je stanje došlo da su mislili oni da će ovi nevjernici ih utjerati u laži, da će oni pobjediti. Hatta i ila esar rusulu vodannu ennahum kad kudibu. Fa فإن مع العسر يسرا إن مع usri yusra. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء kada poslanici izgube nadu i pomisle da su u ražu terani, dođe im naša pomoć. i mi spasti koga mi hoćemo, kaže Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idha faragta fansab wa ila rabbike fargab a kad završiš moliti se predaj i samo se gospodaru svome obraćaj. kaže Olema, kada završiš, to jeste završiš od dunjalka, od dunjalučkih poslova posvjeti, posvjeti se Allah. Kada obaviš dunjalučke poslove, znači isla, vjera islam ne poziva ljude samo da robuju, samo sjede u džamijama, čekaj humanitarnu pomoć, nego da radi, pribrežuju, i kada završi dunjalučke obaveze, posvjeti se Allah. To je prva stvar. Druga, drugo značenje, kažu učenjaci, kada obaviš obavezne svoje dužnosti koje ti Allah propisao, onda se posvijeti na filan. Onda se posvijeti e, na filan. Opet ćemo primijeniti ono pravilo koje smo navjeli na početku predavanja, a ono je glasilo da kada Olema navodi ovako da se ajte odnosi na ovo i ovo i ono, ajte odnosi na sve prethodno spomenuti. Znači, bez obzira, Olema kaže kad završiš namaz, dobi. Jedno značenje koje su navjeli. Kad završiš faz, e, kada je na filu i sve se na fili kad završiš obaveze sa dunjalka, posvjeti pa se ahiretu. Sva ta značenja su tačna. I na sva ta značenja upućuje ovaj ajet iz sure Šerh. I na kraju ajeta kaže Allah wa ila rabbike farghab i samo se gospodaru svome obraćaj. U ovom ajetu je glavna korist i fajda iz ajeta jeste ta da Allah upućuje vjernike da se samo njemu obraćaju. I nikom drugom. Kad ti nešto treba, traži da Allah kaže jedan moj profesor kaže ljudi često, često pitaju gdje je izlaz kaže nazovi telefon 24434 ili uopće sve sam budi iskren na što sam mislim sve ćemo završiti šalaj koji su bili sa mnom u kojici, nemaju pravo učestvo. Na pet namaza kad kaže ljudi često pitaju gdje je izlaz nazovi 2 4 4 3 4 i budi iskren ćeš dobiti znači ajto pušuje na iskreno obraćanje Allah subhanahu wa ta'ala zato je Allah ovdje rekao i samo se gospodaru svome obraćaj glagol inače dolazi kao prvi rečenic u arabskom jeziku ali ga Allah spomenuo zadnjega da bi uputio ljude i napomenuo da je iskrenost prema Allahu prvo dolazi, pa onda taj ibadet, taj glagol koji, e, koji nosi to značenje. S ovim bi, inša Allah, e, završili tumačenje ove sure. Molim Allah, subhanahu ta'ala, da nas koristi, s onih smo čuli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.